En die Heere het met Mooses en al, rond gesprek en gesê, die kinders van Israël moet laar opslaan elkeen by sy vanel by die veldtekens van hulle families, op een afstand rondom die tent van samenkomst moet hulle laar opslaan. En die wat aan die ooste kant, ten son op, laar opslaan, moet wees, die vanel van die laar van Jeda volgens hulle leerafdelings, en nachtsom, die sien van Anadab, moet overste oor die seens van Jeda wees en sy leer met hulle geteldes was 74.600. En die wat langs om laar opslaan, moet wees die stam van Isaskar, en net Neel, die sien van Sear, moet overste hoe die seens van Isaskar wees. En sy leer met hulle geteldes was 54.400. Verder die stam van Is, Baon, en Elab, die sien van Jelon, moet overste hoe die seens van Is, Baon wees en sy leer met sy geteldes was 57.400. Al die geteldes in die laar van Jeda was 186.400 volgens hulle leerafdelings. Hulle met eerste opbreek, die vaandel van die laar van Reuben volgens hulle leerafdelings moet aan die syde kant wees, en Elser, die sien van Zet, Oer, moet overste oor die seens van Reuben wees. En sy leer met sy geteldes was 46.500 en die wat langs om laar opslaan, moet wees die stam van Esmion, en Salimiel, die sien van Sir Sadoe, moet overste oor die seens van Esmion wees. En sy leer met hulle geteldes was 59.300. Verder die stam van Gad, en Aluliasaf, die sien van Er, Heel, moet overste oor die seens van Gad wees. En sy leer met hulle geteldes was 45.650. Al die geteldes in die loer van Ruben was 151.450 volgens hulle leerafdelings. In hulle met tweede opbreek, daarna moet die tent van samenkomst opbreek, die loer van die leviete, tussen die ander loers in. Soos hulle loer opslaan, so moet hulle opbreek, elkeen op zijn plek volgens hulle vanels. Die vanel van die loer van Ephraim volgens hulle leerafdelings moet aan die westekant wees, in Elisma, die sien van Anhut, moet overste oor die seens van Ephraim wees. In zijn leer met hulle geteldes was 40.500, en langs om die stam van Manasse, en Gemliel, die sien van Petser, moet overste oor die seens van Manasse wees. In zijn leer met hulle geteldes was 32.200. Verder die stam van Benjamin, en Abdan, die sien van Gideoni, moet overste oor die seens van Benjamin wees en sy leer met hulle geteldes was 35.400. Al die geteldes in die laar van Efraim was 108.100 volgens hulle leerafdelings. En hulle moet derde opbreek. Die vanel van die laar van Dan moet aan die noorde kant wees volgens hulle leerafdelings, en Ayeser, die sien van Amsadoe, moet overste oor die seens van Dan wees. En sy leer met hulle geteldes was 62.700 en die wat langs om laar opslaan, moet wees die stam van Osser, en Pegiel, die sien van Oogran, moet overste oor die seens van Osser wees. En sy leer met hulle geteldes was 41.500. Verder die stam van Enftali, en Ara, die sien van Enan, moet overste oor die seens van Enftali wees. En sy leer met hulle geteldes was 53.400. Al die geteldes in die laar van dan was 157.600. Hulle met laatste opreek volgens hulle vaandels. Dit is die geteldes van die kinders van Israël volgens hulle families. Al die geteldes van die laars volgens hulle leerafdelings was 603.550. Maar die leviete is onder die kinders van Israël niet getel nie, soos die Heere Mooses beveel het. En die kinders van Israël het gedoen net soos die Heere Mooses beveel het, so het hulle laar opgeslaan volgens hulle vaandels, en so het hulle opgebreek elkeen volgens sy geslachte, bij sy families.